o još jednoj stvari koja je jako raširena i jako zastupljena u današnje vrijeme, stvari koja izvodi izvjere sasvim. Znači, totalno i skroz poništava šehadet la ilaha illallah. I onaj ko uradi ovo o čemu ćemo sad govoriti, nakon što izgovori šehadet la ilaha illallah, morted je i otpadnik odvjer izašao iz vjere zbog toga. A ovo o čemu ćemo večeras govoriti je jako zastupljeno i rašireno i ima velike potrebe da se o tome govori stoga što sigurno znamo da se ove stvari dešavaju danas na mimberima. Da ljudi ove stvari, o kojoj, ovu stvar o kojoj večeras govorim, kao stvari koja izvodi izvjere, da se to dešava ljudima koji su imami u mesečinima i drže hutbe i da u toku svojih džumanskih hutbi desi im se nešto od ovih stvari. A to je šta? Ismijavanje sa Allahom vjerom. Ismijavanje sa Allahom vjerom izvodi izvjere sasvim. I to je riddet i otpadništvo od Islama. Znači, apsolutno, totalno, potpuno znači izvodi izvjere. I potpuno negira šehadet la ilaha illallah. Zašto se smatra, znači, ismijavanje, potpuno negira šehadet la ilaha illallah? Zato što je, znači, šehadet la ilaha illallah i teuhid, ibadet zasnovan na čemu? Na poštovanju i veličanju i uzdizanju Allaha subhanahu wa ta'ala i vjeri, jel tako, i njegovih propisa, jel tako? Na poštovanju i uzdizanju Allaha subhanahu wa ta'ala a ismijavanje sa nečim je sasvim suprotno. Jel tako? U totalnoj oprečnosti i suprotnosti sa veličanjem, poštovanjem, jel tako? I izražavanjem, znači, poštovanja, smatranjem, onaj, uzdizanjem nečega, veličanjem nečega, smatranjem nečega, svetim, jel tako? E, to je sasvim suprotno tome. Jer ako se čovjek upusti da se sa nečim šali i smijava, automatski to za njega šta? Znači da je to bezvrijedno, da je... Znači to kod njega spalo na rivu čega? Neke bezvrijedne sitnice sa kojom se on šprda, jel tako, i smijava, i priča, šala. Strazom. Dokaz za to su, su ajeti u suri Teube je kaže uzvišeni Kul Allahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum un Reci, zar sa Allahom i njegovim ajatima i njegovim poslanikom ste se ismijavali. Ovaj ajet objavljen je, znači i ajeti prije ovog ajeta i ajet poslije ovog ajeta, objavljen je povodom monafika koji su u pohodu na Tebuk, tako, ismijavali se sa Rasulom sallallahu alaihi i sa ashabima Rasula sallallahu alaihi Šta su rekli? Rekli su, nismo vidjeli od ovih naših učača. Učača u smislu čega? Učača Kur'ana nismo vidjeli učača u smislu učenjaka, učenih ljudi oko Rasula Salavarica. Znači onih koji su najviše tu bili oko Rasula Salavarica. I najviše znanja ste stekli. E na njih nismo vidjeli Znači od ovih naših učača, misleći na Rasula selem i njegove najbliže shabe ljudi koji su veće izjelice, da tako kažemo, Znači, da imaju dublje stomake, niti da su e, veći lažovi i veće kukavice pri susretu sa neprijateljem. To je u smislu onog ismija, ismijavanja, ruganja. Jel tako? Da nekoga omalovažiš. Jel tako? Tako su rekli. Pa kad su to rekli, čuo je jedan od ashaba i kaže tako mi Allah obavijest će Rasula sallallahu alaihi wasallam šta si rekao, ti si lažo pa čuje to od Ube, uh, Abdullah ibn Ubeja tako pa je požurio Rasulu sallallahu alaihi wasallam da nese i kaže ti si slagao, ti si munafik a ja ću prenijeti Rasulu sallallahu šta si rekao pa kad je došao do Rasula sallallahu alaihi wasallam već je objava stigla, ovi ajeti su već bili objavni. Već su bili objavni. Pa je došao Abdullah ibn Ubej ibn Selul, uhvatio devu Rasula sallallahu alaihi sallam za uzdu i počeo se pravdati i govoriti Allahu poslaniće, samo smo se šalili. To je bila samo priča putnika da bi e, ublažili dosadu puta, da bi skratili vrijeme na putu, Jel' tako? To nije ništa i zato ga stojalo ozbiljno, jel' tako? Mi smo se samo šalili. Jel' tako? Kao što se ljudi šale na sjelima, sastanu se i pričaju tek onako da bi pričali, jel' tako? Da, tek tako da razbiju dosad, jel' tako? Pričaju tek, a to da bi pričali. Tako kaže i putnici pričaju često, samo eto onako da nešto pričaju, da im prođe vrijeme. Pa kaže Abdullah ibn Omar i kao da sad vidim kako se spotiče na kamenje, a Resul sallallahu alaihi sallam je okrenuo leđa i nije se okretao prema njemu, nego mi je samo ponavljao Kul ebillahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testehzijom. Reci, zar sa Allahom i njegovim ajetima i njegovim rasulom ste se ismijavali? La ta'tadiru nemojte se pravdati, kad kefartum ba'de imanikum. Vi ste kufr učinili nakon vjerovanja. Vi ste kufr počinili nakon vjerovanja. I nije se okretuo samo mu je to ponavljao. Ovaj ajet i ovaj slučaj sa povodom objavi kompletno kući je našto? Da onaj ko se bude ismijavao, bilo sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, bilo sa njegovim ajetima. Šta znači sa njegovim ajetima? Kur'anom. Šta znači sa Kur'anom? Propisima njegove vjere. Propisima njegove vjere. Ne mora biti da je taj propis direktno spomenut u Kur'an, može biti i u sunnetu. tako? Ili sa Rasulom, sallallahu alaihi sallam. Kako sa Rasulom? Sa sunnetom Rasula, sallallahu alaihi sallam, i propisima koje je on u sunnetu donio, ili sa njegovom ličnošću, ili pa tako sa njegovim načinom i metodom i njegovim putem. Kogod se smijava sa jednom od ove tri stvari, u stvari istovremeno znači da se smije i ruga i ostalim dvijema. Jel tako? Ako se ruga i smije i onaj, šali sa Allahom, automatski znači da je da se šali i sa knjigom koju je objavio i sa Rasulom koji je od njega došao i premio Ili se pošali i izruguje sa nečim od ove druge dvije stvari, isto tako, znači to je uzajamno povezano. Pa kad god se ljudima naredi teuhid, jel tako, i kad god se ljudi pozivu Allah subhanahu wa ta'ala i da samo njemu ibadet čine i da se klone svega drugog čemu se ibadet čini, šta se desi? Šta se desi? Ljudi se ismijaju. Ismijavaju i rugaju. Ljudi se ismijavaju ruga. Šta je ono što je kod nas velika, da tako kažemo, prepreka? Kad želimo ljude da pozovemo i upomenemo. Šta je ono što nas sprečava? Strah od čega? Ismijavanja. Zašto? Zato što si iskusio, jel tako? Znaš da se ljudi obično kad ih pozoveš i upomeneš šta? Rugaju. Je tako? Rugaju se, smijavaju se. Ali je to znači bila praksa sa svim onima koji su Allahu pozivali. Je tako? Sa svim poslanicima i sa Muhammedom sallallahu alaihi sallam gdje kaže uzvišeni wa ida ra'auke i illa huzova. A kad te vide nećete ni zašto uzeti osim za pod, podsmije. Kad tebe vide, koga? Muhammeda sallallahu Nećete ni za što uzeti nego za podsmije, za ruganje. E hada alladhi Allahu rasula. Zar je to taj koga nam je Allah poslao da bude poslanik? Kako će se smijati? To je taj, li tako? Zar je to, taj, to taj koga je Allah poslao da nam bude poslanik? In kadu, eh, in kada la عن آلهتنا, Zamolo da nas odvrati od naših božanstava da nismo bili ustrajeni na njima. tako? Pa zašto se njemu smiju? Zašto se smiju njemu, Rasulu sallallahu I zašto će ga uzeti za podsmijeh? Njima je smiješno ono čemu i on poziva zbog onoga u što oni vjeruju. Pa tako zbog širka na kojem su oni. Njima je smiješan tev, tevhid. Zbog širka na kojem su oni, njima je smiješan Tevhid Pa dobro razmislite o ovoj situaciji. Danas, kad ti pozivaš u Tevhid i kad pozivaš ozbiljnost i ibadetu Allaha subhanahu wa ta'ala, šta si ti u očima ljudi? Osim smiješan. A zašto si im smiješan? I zašto je tvoje stanje smiješno? I u njihovim očima nenormalno i predmet ismijavanja, jel tako, i šprdnje, ako ne zbog onoga, zbog onog stanja na kojem su o, oni, jel tako? Zbog onog stanja na kojem su oni. Pa će onda, ti ćeš za njih, znači, biti šta? Glupak, luđak, jel tako? Nenormalan, i tako dalje. Zbog čega? Zbog širka na kojem su oni. Zato što oni čvrsto vjeruju u svoj širk. I zato što su odlučni da ostanu na tom stanju na kakvom jesu. I zato što to smatraju ispravni pute. Pa im pravi put izgleda smije, smiješan i besmislen. tako? Pa Znači, to nije slučaj samo s tobom, to je slučaj sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam i slučaj sa svim poslanicima prije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. E, vi znate, znači, u suri Araf, u suri Araf od Nuha alaihi salam, od Nuha alaihi pa nadalje, kad se spominju poslanici, ukratko spominje se Nuh, jel tako, pa Hud, pa Salih, jel tako, onaj, e, šta kažu, kako, e, E, kakav odnos oni imaju prema tim poslanicima. Prvo, onaj, e, Nuhov narod kaže Nuhu inala na rake radimo mubin, mi te vidimo da si ti na totalnoj zabludi. tako, mi mislimo ili tvoje stanje, ti si totalno to šta je s tobom? Jel tako? To kaže Nuh, ali Hudu alaihi selam kažu inna na rake la fi sefahetin wa inna la min al kadibin. Mi vidimo da si ti glup. tako? I mislimo to što je tako ti si glupa. Tako? Ili si veliki lažu i lažeš nam. I tako dalje. Salih alaihi selam isto tako. Znači tako su postupali prema svim poslanicima kad su ih pozivali u teuhidu i ono stanje na kojem se one od širka čini ih da se tako odnose prema onima koji ih pozivaju u tevhid. Sad kad bi izašli mi ovdje u čaršiju ljudima počeli pričati neke glupe priče, jel tako? Neke bajke, neke najveće notorne laži, jel tako? Ovaj svijet bi nas prihvatio možda. I te priče koje su čuli od nas bi prenosili. Međutim, ako bi sad izašli i stali pred ove ljude na ulici i počeli ih pozivati Allahu subhanahu wa ta'ala i da se samo Allah i vada čini i da se klone širka, šta misliš kakav bi odnos imao? No tako. Šta bi drugo mi za nje bili osim? Glupaci neki, zanesenjaci, nešto nam se loše desilo, pa nas natjeralo tako da izađemo na ulice, da ih opominjemo. I to je stanje, znači, uvijek onih koji, koji se ismijavaju sa Allahom subhanahu wa vjerom. Međutim, danas je ovo ismijavanje sa Allahovom vjerom prešlo sve te poznate granice do sad u istoriji. Je tako? Pa su ljudi koji, koji znači, smatraju da su muslimani i misli da su muslimani i čak da su, je tako, vođe muslimana, toliko izgubili osjećaj prema dinu i toliko oslabio kod njih oslabilo kod njih poštovanje prema Allah subhanahu wa ta'ala i općenito izgubili su osjećaj šta to znači ibadet Allah subhanahu wa ta'ala, a ibadet je skrušenost i poniznost uz ljubav, ljubav jel tako, to i ibadet, uz potpunu ljubav, potpuna skrušenost i poniznost ponizno. Šta to znači? Da Allaha smatraš uzvišenim i velikim i najvećim, jel tako, svetim, stvar koja je tako uzvišena iznad svega, ne dodirava ni u kom smislu, jel tako? Kad se kaže da je nešto sveto, dodirivo u svakom slučaju. Međutim, danas ljudi kažem, i to odgovorno tvrdim, a i vi znate da je tako, često nam imberima pričaju vice o ovom dinu. Često nam imberima pričaju vice u ovom dinu. Neki dan sam sreo brata, kaže ovo što se događa u zadnje vrijeme je prešlo svaku moguću mjeru. Sreo sam čovjeka koji inače ne klanja i ide na džumu samo petkom. Samo petkom ide na džumu, ne klanja ostale namaze. Kaže, sreo sam ga, ode na džumu. Pa mu kažem, zašto ideš tamo u neki mjeseci dalje? Da ide tu bliže. Kaže, ide tamo kod nekog tog, onaj, hafiza, onaj, da sluša hudbu zato što ona ide malo da se nasmije. Šta kaže? Ide malo da se nasmije. Ide na hudbu da se šta bre? Smije. Ide na hudbu da se smije. Pa šta vam priča? poetu? Pa Znaš, puno šale i protori kroz hudbu. I, znači, onaj, to je taj govor. To je taj govor smijavanje sa Allahovim inom, sa Allahovom vjerom. Pa kogod se ismijava sa bilo čim od Allahove nagrade koji je obećao, sa bilo čim od Allahove kazne kojom prijeti, sa bilo čim od dženneta i džehennema, sa bilo čim od kaburskog azava i užitka, sa bilo čim od ispitivanja u sudnjem danu polaganja ispita, sa bilo čim od Allahove vjere i dina, od propisa Allahove vjere, od propisa koji su vanjski i očiti, od propisa koji nisu takvi, tako, od bilo čega, od sa namazom, sa postom, sa a, zakijatom, ko se ismijava sa, sa sudom, sa šerijatskim sudom, a priče i viceve o šerijatskim kadijama i sudijama i šerijatskom sudu su poznate. Vi ste i slušali tako. A posebno su se mnogo pričale te priče u prvo komunističko vrijeme. Zašto? Zašto? Zato što je to vrijeme, znači, tad su, znači, ugašeni kadiluci, tako? neposredno poslije toga, znači još je svježe sjećanje ljudi bilo na šerijat i na kadije. Pa se pričali, smijavali se onaj, ti kadiluci, kadijski način znači suđenja, ta nepravda, bahatost, glupost tog šerijatskog suda se onaj isticala i tako dalje. Odnosno, nije isticala, nego prikazi, prikazivala se kao tako. Sve te stvari, znači, su bile šale i e, pričala se na način da kod ljudi izazovu odvra, odvratnost i odbojnost, a da steknu povjerenje u jel tako, takozvane savremene jel tako, sudove u ta, u jednostavno da vjeruju i da se njima pokori. I da se njima pokore. E, zbog toga znači je ova stvar važna da se na nju skrene pažnja i bitno da se e, to spomene. A vi znate, kažem, znate da se o vjeri vicevi pričaju. Da se o vjeri vicevi pričaju. Čak i na mimberu. Čak i na mimberu. I ne samo da se vicevi pričaju, nego se šrijatski propisi u pogrodnom kontekstu spominju čak i sa mimberu. Pa će se, jel tako, vađe brade spomenuti u najružnijem kontekstu. Znači, to je omalovažavanje Allahovog dina i vjere. Pa će se ženski hijab i nikab, tako pokrivanje žena spomenuti u najružnijem kontekst i će se znači najružnijim i najodvratnijim imenima, što je sve šta omalovažavanje Allahovog dina i njegovih propisa. Ova stvar izvodi izvjere, znači upravo zbog toga što je to suprotno izražavanje poštovanja i dina i veličanja i subhanahu propisa. Imamo, kad se govori o ismijavanju, imamo dvije vrste ismijavanja. To je otvoreno ismijavanje. Ovo otvoreno ismijavanje vjere kod kog se nađe, znači on je izašao iz vjere i murted je bez ikakvog ispitivanja. Tako? Otpadnik je od vjere. To otvoreno ismijavanje jeste kao što se ismijavali ovi monafici koje smo malo prije spomenuli, tako? Govorom otvorenim koji upući ne omalovažavanje, jel tako? i vrijeđanje. Na primjer, ovdje navodi primjere, sad ću ja pročitati, naveo je šejih Salih Fauzan. Pročitat ću vam ove primjere pa ćete vidjeti šta učenjaci smatraju otvorenim ismijavanjem, a šta mi slušamo svaki dan. Pa kaže, ta vaša vjera, to je peta vjera. tako? Ili je to neki peti mezer, ili ta vaša vjera je vjera vatri. Je tako? Zašto? Zato što stalno govorite džahennam, džahennam. Kod vas sve izgore u vjeru. Razumijete? Pa kaže, kad vidi ljude koji pozivaju vjeru i pominju na Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže, dolaze vam, evo dolaze nam, e, e, dolaze nam, hoće da kaže vjernici, ehlu din. Jel tako? Ehlu din, znači ljudi od vjere. Ali on ne kaže din na kraju, nego kaže ehlu dik i k stavi na kraju. A ovo k na kraju, znači pjeta u arapskom jeziku. Izokrene riječ da ispadne vic. Jel tako? Da ispadne vic. Ili nešto drugo kaže, znači, onaj, od toga da upućuje na omalovažavanje vjere. Omalovažavanje vjere. I drugi vid ismijavanja jeste, znači, e, e, nije znači otvoreno ismijavanje, nego ćemo reći prikriveno ismijavanje, ali tako? Nije direktno, nego indirektno ismijavanje. Ovo indirektno ismijavanje, to je, kako kaže ovdje, more bez obala. To ne možeš Jel tako, ne možete nam pa šta sve mogu ljudi, znači indirektno da se ismijavaju, rugaju Allahu subhanahu wa i vjeri. Od toga da plaze jezik, jel tako, namiguju jedan drugom, a pokazuju i šarete neke i tako dalje. Da se laktaju, znači e, laktom, gurkaju rukama, onaj, kad sjede za stolom do, ispod dole, čepaju stopala jedan drugom znači i tako dalje. To su djela koja kad ih vidiš i ako bi nekoga sad zbog toga pritisnuo, on ti može uvijek reći nisam ja to mislio, ja sam ovo, ja sam ono. Razumijete? Pa je to, znači, nije otvoreno ismijavanje. Nije otvoreno kao ovaj prvi slučaj. Danas, znači, ne samo da se radi o otvorenom ismijavanju, nego se radi o otvorenom omalovažavanju vjere koje čak dolazi od e, onih, kažem, koji za sebe tvrde da su vjernici i ne samo da su vjernici, nego možda se i smatraju e, učenim ljudima, sebe smatraju ili ih puk, običan svijet smatra učenim ljudima. Iz njihovih usta ćete, na primjer, čuti da šerijat nije prikladan za 20. i 21. stoljeće, a tako za ovo vrijeme, tako direktno malo Allahovog dina da je to bilo znači onaj prihvatljiv u srednjem stoljeću, da je ovaj šerijat znači nazadnost, da je ovaj šerijat pun e, kako bi rekli e, bezobzirnosti, strogosti i, i, i divljaštva, tako? Pa kad se spomene širijetska kazna za zinaučara koji je onaj u braku da je to kamenovanje. Šta će on, on će to prikazati kao divljaštvo, jel tako? Zatim da je ovaj šerijat nepravedan prema ženi, zato što je sve pravo razvoda dao samo mužu, jel tako? Zato što žena nasljeđuje kao pola ovaj muškarac, zato što je muškarcu dozvoljeno da ima više žena i tako dalje i tako dalje. Znači, sve to su stvari, znači, otvorenog omalovažavanja Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Otvoreno omalovažavanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Kad danas ljudi vide onoga ko poziva Allahove vjeri, ko se priziva, priziva, znači poziva Koranu i sunnetu, šta će mu reći? Vahabi, je tako? Gdje god dođeš u džamiju, uđi u džamiju, znači, ne moraš nikakvog vanjskog znaka imati na sebi da, da, hoćeš da, da se prihvatiš vjere i da praktikuješ propise, ali dođi, hođi i pitaj ga, reci hođa, a šta je dokaz za ovo ili za ono? Samo tako ga pita, on će odmah reći šta jesi ti Ha? To je ismijavanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, ruganje i malovažavanje dina, Allahove ajeta, ili tako, gdje se vjera svela na što? Na tradiciju. Na ono što smo mi ili što su oni zapamtili ili što se njima od njihovih znači prostjeva e, svidilo pa su to danas plasirali i izmislili. I tako da znači to ismijavanje povjeruje ovako znači u najkraćim crtama ridjeti i otpadništvo od Allahove subhanahu wa vjeri priditi otpadništvo od Allaha subhanahu wa ta'ala vjeri. Ovdje neki kažu zašto onda postavi se pitanje zašto onda Resul sallallahu alaihi wasallam nije kad je to ridet zašto Allahov Resul sallallahu alaihi wasallam nije ove munafike kazni jer murted kazna za murteda je sablja, tako? Zašto je nije kaznio? A? Tu u prvo, u vremenu da se ne pročulo da Mohamed ubija svoje drugove. Jesto to Rasul sallallahu alejhi tako rekao, ali ima drugi razlog zašto Rasul sallallahu alejhi nije izvršio kaznu prema njima. Znači jer kaže kad je to čuo Omer radijallahu an da je to ovaj rekao, stao, odmah je stavio ruku na dršku sablje i kaže da presječem vrak ovom monafiku, ja Rasulallah. Znači da mu odrobim glavu ovom monafiku, ja Rasulallah, kaže ne, pa da ljudi pričaju da Muhammed ubija svoje sljedbenike, ili tako, svoje drugove, svoje prijatelje. Ali zašto? Mi znamo šarijetska kazna za ridet. E, znači, ovo je važno, zato što mnogi ovdje ubace šubu i kaže, vidite, nije to da to izvodi, znači, izvjere, pa ovo, pa ono, pa vidi, nije Resul sallallahu alaihi zašto je nije kaznio i tako dalje. Resul sallallahu alaihi sallam je kaznio monafike onako kako se monafici kažnja, kažnjavaju. A kako se monafici kažnjavaju? Ovo, ovim slučajem, kako sam vam sad ispričao, je Resul Salah pokazao kako se mnarci kažnjava. Kako to? Izolacija. tako? Žestinom, grubošću, je tako? E tako se mnarci kažnjava. Jer kad u ajetu gdje Allah svano ja i nabiju džahid il kufara o vjerovjesniče, bori se protiv kafira, džahid. Džihad vodi protiv kafira. Vol munafikin. I džihad vodi protiv munafika. Kako se džihad vodi protiv kafira? stavljaju tako. A kako se vodi protiv munafika? Vadlod alejhi. I budi osor prema njima. Prema kome? Prema munaficima. Budi grub prema njima. tako? bori se protiv nevjernika i munafika i budi osor prema njima, prema muna, prema munaficima, jel tako? Iznose im se jasni dokazi i, jel tako? Grubo se osor odnosi prema njima alihi. Vahum Neki hoće da kažu da ovo nije njih izvjelo izvjere ovo ismijavanje, nego da su oni inače bili munafici i nevjernici prije u srcima, pa je ovo sad samo došlo do ispoljavanja njihovog kufra. Kaže im Taymi, rahimahullah ta'ala, to nije ta, tačno. Zašto? Zato što oni nisu ispoljili kufr pred ljudima, nego su to govorili taj, taj jer da su govorili pred ljudima to je bilo očito i onda bi Rasul sallallahu alaihi imao svjedoke da su to uradili i onda bi ih kaznio. Jer Rasul sallallahu alaihi nije sproveo kaznu nad njima zbog toga što nije imao svjedo, svjedoke. Nije, znači, se šer, na šerijatski način ispunili uslovi da se uspostavi dokaz protiv ovoga. Tako? A da se kaže da su prije bili u nafici nevjernici u pa samo došlo do ispoljavanja, nije tačno zato što oni nisu ispoljili Drugo, da su bili nevjernici u srcu, jel tako? Ne bi bilo kad kefartom bade imankom. Ne bi se reklo, vi ste kufru činili nakon imana, nego bi reklo, vi ste kufru ispodjeli nakon što ste ga kri, krili, jer otkud im iman? Jer ovdje Allah s.w.t. kaže da su kufru ispodjeli nakon imana, znači da su vjerovali prije toga. Razumijete li? Znači, ovo je bio kufr i ismijavanje je kufr i ritet i otpadništvo. E sad zamislite. Zamislite jednu stvar. Dobro sad ovo pratite. Ako je šala. Šala. Znači govor koji nema nikakve ozbiljne namjere. Ništa iza toga ne stoji. Iza tog šala je govor iza kojeg ništa ne stoji nikakva namjera, ništa. tako? To je konako šava. Ako je šava sa Allahom subhanahu wa ta'ala i sa vjerom i sa dinom, stvar koja izvodi izvjere. Šta mislite? Šta mislite? Šta mislite? Kako izvodi izvjere kad čovjek je ozbiljan i psuje i pogrdno govori? Jer šala izvodi izvjere samo zato što je to u suprotnosti sa veličanjem i poštovanjem. Je tako? Zato što to je u suprotnosti sa svetošću Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovog dina. Šta misliš kako onda izvodi izvjeri šta? Pogrdan govor koji je ozbiljan i psovan. A psovanje je u stvari pogrdan govor. Kako to tek izvodi Zato su učenjanci rekli da ona psuje Allaha subhanahu u smislu pogrdno o njem govori, a ne u smislu psovke kako mi znamo da je psovka. Ili nešto od njegove vjeri. Da je ta izašao iz vjere. I onaj koga ne smatra nevjernikom da je i on izašao iz vjere. Onaj ko ne smatra nevjernikom onoga ko psuje i pogrdno govori o Allahu i vjeri, ne smatra ga nevjernikom. Ozbiljno znači govori tako. Dakle, ne smatra ga nevjernikom, kaže i on je nevjernik i on je a Zato dobro obratite pažnju, dobro obratite pažnju, dobro obratite pažnju. Mi molim Allah subhanahu da nas sačuva. Zaista smo u velikoj opasnosti zbog toga što živimo u takvoj sredini i svakodnevno se susrećemo sa takvim ljudima koji će pred nama se rugati i smijavati Allahu subhanahu ta'ala vjer i Kur'anu i sunnetu, jel tako? Prema tome, u stalnoj smo opasnosti da ostanemo sa njima, jel tako? I da slušamo njihov govor. Jel tako? I onaj ko to uradi, isti je kao i on. Kao i on. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم Vama je objavljeno u knjizi kad čujete da se kufr čini Allahove ajete ili se sa njima ismijava da ne sjedite sa njima. Da tako? Da ne sjedite sa njima. A ako sjedite sa njima šta? I nekom Vi ste onda kao i oni. U čemu? U njihovom kufru. Vi ste onda kao i oni. U čemu? U njihovom kufru. Pa je to stvar koja se stalno oko nas dešava. I znači mi smo stalno u opasnosti da izađemo iz, da izađemo iz samo zbog toga što što to imamo priliku svaki dan da čujemo i slušamo i da koliko ostanemo sa njima da sjedimo i i dalje sa njima jedemo i pijemo i kao da se ništa nije ni desilo, ali tako da na taj način i san izađe iz vjere. Molim Allah tada da nas sačuva. Recite mi koliko ima do akša. Deset minuta. Dobro, deset minuta je kratko za temu koja slijedi. O tome ćemo, inša Allah, uz Allahovu pomoć sljedeće